Արցախում գալիք տարվա ընթացքում ֆուտբոլի զարգացման նողված պետական աջակցության մեծ ծրագրեր են նախատեսվում։ Այսօր նախագահ Արայիկ Հարությունյանը ընդունել է Արցախի ֆուտբոլային լիգայի անդամ ակումբների ներկայացուցիչներին։ Հանդիպմանը քննարկվել են ակումբների ֆինանսական խնդիրների եւ հանրապետության շրջանների ֆուտբոլային մարզադաշտերի սպասարկմանը վերաբերող հարցեր։ Ինչպես հաղորդում է նախագահի աշխատակազմից, երկրի ղեկավարը հավաստիացրել է, որ բարձրացված բոլոր խնդիրներին կտրվեն պատշաճ լուծումներ։ Ուզբեկստանի մայրաքաղաք Տաշկենտում ընթացող ծանրամարտի աշխարհի առաջնության մրցումային 8-րդ օրը Հայաստանը կունենա երկու ներկայացուցիչ։ Տղամարդկանց 96 կիլոգրամ քաշային կարգում հանդես կգան աշխարհի եւ Եվրոպայի չեմպիոն Հակոբ Մկրտչյանը եւ Եվրոպայի բրոնզա մեդալակիր Դավիթ Հովհաննիսյանը։ Իտալիայի առաջնության 17-րդ տուրում Ռոման ընդունեց Սպեցիային։ Պորտուգալացի Ժոզե Մաուրինյոյի գլխավորած թիմն առավելության հասավ 2-0 հաշվով։ Արդեն 6-րդ րոպեին հաշիվը բացեց անգլիացի պաշտպան Կրիս Սմոլինգը։ 56-րդ րոպեին դաշտի տերերի առավելությունը կրկնապատկեց բրազիլացի պաշտպան Ռոջեր Իբանյեսը։ Հայաստանի հավաքականի կիսապաշտպան Հենրիխ Մխիթարյանը հռոմեական թիմի մեկնարկային կազմում էր եւ անցկացրեց ամբողջ հանդիպումը։ Ռոման 28 միավորով 6-րդն է նույնքան միավոր ունի նաեւ 7-րդ տեղում գտնվող Թուրինի Յուվենտուսը։ Սպեցիան 17-րդն է 12 միավորով։ Բարսելոնայի նախագահ Ժոան Լապորտան Թուրինում գործակալ Մինո Ռայոլայի հետ քննարկել է Դորտմունդի Բորուսիայի նորվեգացի հարձակվող Էրլինգ Հոլանդի հնարավոր տրանսֆերը հաղորդում է Mundo Deportivo-ն։ Նրանք Թուրինային ժամանել Golden Boy մրցանակաբաշխության արդիվ Բարսելոնայի իսպանացի կիսապաշտպան Պեդրին էր ստացել այդ մրցանակը։ Լապորտան Ռայոլային խնդրել է նվազեցնել միջնորդավճարը։ Նա խոստացել է, որ Հոլանդը կդառնա կարևոր դերակատար թիմի նորանշանա գլխավոր մարզիչ Չավիի ծրագրերում։